для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. казалі. Пра ўсё было сказана, дамоўлена. Цяпер ім хацелася проста лішнюю хвіліну пабыць разам, так блізка і назаўсёды захаваць у памяці цяпло гэтай блізкасці. Потым Саша вызвалілася з абдымкаў, сціснула абедзвюма рукамі яго галаву і пацалавала ў вусны, у лоб, у вочы, у вочы і нічога не сказаўшы, лёгка адштурхнула яго, павярнулася і шпарка пайшла назад. Пятро хвіліну стаяў ашаломлены, а потым закрычаў «Саша!» і кінуўся за ёй. Яна пайшла хутчэй, каб ён не дагнаў, таму што тады развітанне зацягнулася б, а гэта цяжка. «Саша!» закрычаў ён, зноў спыніўся. Яму стала вельмі балюча і крыўдна, што яна не азіраецца, што не хоча паслаць яму апошняга бывай. Тады яму не прыйшло ў галаву, што яна плача і не хоча, каб ён бачыў яе слёзы і хваляваўся. Але і яна не здагадвалася, які страшэнны болі пакуты прычыняе яму, адыходзячы вось так – Няўжо табе не балюча, што ты так лёгка развіталася і не хочаш азірнуцца. Саша, што ты робіш? Паглядзі, крычаў ён у думках. Нарэшце яна павярнулася і памахала рукой. І на такой адлегласці яна прайшла добрых крокаў, сто ён убачыў, што яна плача. І незвычайным замілаваннем і любасцю напоўнілася яго сэрца. Саша! Любая, слаўная моя, не плач, Я трэба. Я хутка прыеду. Праз год хіба мала людзей пакідаюць жонак, не плач, не плач, не плач, шаптаў ён, але самому яму хацелася плакаць. Саша пайшла далей. Вось яна паднялася на ўзгорах, зноў спынілася, зноў памахала рукой. Вось яна пачала спускацца на той бок узгорка. Ніжэй, ніжэй, пакуль не схавалася зусім. Але Пятру з надзеяй глядзеў на другі ўзгорак, што віднеўся далёка за першым. Убачыць яе яшчэ раз апошні. Сапраўды, Вось зноў показалася яе белая касынка, Вось яна уся Саша, Але гэта ўжо вельмі далёка за нейкі кіламетр, Ужо нельга разгледзець ні яе твару, ні нават колеру сукенкі. Саша доўга стаяла там на вяршыні ўзгорка, На фоне яснага неба адзінокая, сумная жаночая постаць сярод асенняга поля. Бывай, Сашок, бывай. Не плач, я ніколі не забуду цябе. Ты дала мне столькі шчасця. Я на крылах прылячу да цябе праз год. Гэта хутка, вельмі хутка. Постаць Сашы знікла. Больш Пятро не мог убачыць яе. Ён уздыхнуў і падняў з зямлі свой пыль портфель. Саша расплющила в очи, прислухалася – і усмешка заіскрылася ў яе вялікіх крыху стомленых вачах. Болю не было. Упершыню пасля родаў яна чула сябе здаровай і бадзёрай. Як бы не верачы свайму адчуванню, яна пацягнулася, сціснуўшы кулакі, закінула рукі за галаву. Зноў са страхам прыслухалася, Ад гэтай маленькай зарадкі адчула сябе яшчэ лепш. Яна ажно засмяялася, але ўспомніла пра суседак па палаце, што бестурботна спалі, схамянулася і ўжо прыслухалася не да сябе, а да навакольнага. За акном весела шчабяталі ластаўкі. Яны таксама толькі што прачнуліся і недзе на вышках пад стрэхай пакінулі свае цёплыя гнёзды і сваіх маленькіх чуваць як яны пішчаць А ці не плач за сцяною дзіцячай яе дачка яе маленькая Алёнка уявіла яе малюсенькую з ружовенькім тваркам у якім аднак угадваліся пецевы рысы Аня прыйшоўшы ў бальніту сказала ой уся ў тату і сэрца забілася часта часта дзіўнае а незнаёмае дагэтуль хваляванне ахапіла маладую маці. Вельмі хацелася ўстаць і пасці паглядзець на лёнку, але людзі яшчэ спяць, адны ластаўкі прачнуліся. Не, не, і людзі не спяць. Недзе далёка на краі мястэчка меладычна заспявала труба пастуха. Аднак у бальніцы яшчэ цішыня нават не чуваць, каб хадзіла дзяжурная сястра. Саша зноў закінула рукі за галаву, ухапілася за ложак, прыўзнялася, напружваючы мышцы жывата. Раз, другі прыслухалася. Не, болю няма. Яна зусім здарова і сёння ж папросіць Марыю Сергеевну выпісаць яе, каб не выпісвацца заўтра, бо кажуць, што панядзелак нешчаслівы дзень. А сёння нядзеля, сёння абавязкова прыйдзе Аня, і яны разам пойдуць дадому па знаёмай палявы дарозе, паўз высокае жыта, якое ўжо напэўна налілося. Раптам яна ўбачыла на белай столі сонечны прамень, маленькую ржовенькую палоску ў самым куце. Узыходзіла сонца. А Петя пісаў у апошнім пісьме, што ў іх там у Мурманску. Сонца ўжо не заходзіць, дзень і дзень, успомніла яна і усміхнулася. А гэта не цікава, сумна. Калі ўзыходзіць сонца, гэта так хораша. Прамень на столі шырыўся, бляднеў, палоса святла спаўзла на сцяну. Саша заварожана глядзела на яе і ўспамінала мужа. Петь! життя. Люби мой, славний ти мой. Ніколі у вочі не називала я на його так ласкава, так пящотна. Калі ж ти приїдеш, калі убачиш свою дачку, приїжджай хочей, Петя, ти приїдеш, правда? Калі після родов я на кепське себе відчувала – Добрая Мария Сергеевна хотела даць яму тэлеграму, але Саша не захацела. Не-не-не, яна хоча сустрэць яго здаровай. З дачкой на руках яна выйдзе на тую ж дарогу і на тым месцы, дзе развіталіся, яны сустрэнуцца. На бледна-сіняй сцяне, на белых дзвярах палаты ўжо вялікі сонечны квадрат з адбіткамі рамы. Сонца! Сонца! взышло. Маша не вытрывала, скинула лёгкую коўдру, устала і, гладзячы свае набрынялыя грудзі, падышла да акна. Якое сіняе яснае неба! І Дняпро, які спакойны, павольны! Бальніца стаіць на высокім беразе над самай кручай і Дняпро! Вось ён, унізе, унізе! Да сярэдзіны ў цяні зарэчнага лесу, а бліжэй у іскрах сонца. Глянуўшы на лес, Саша зноў успомніла Пятра. Успомніла, як аднойчы, калі яны не былі яшчэ жанатыя, ён прыраўнаваў яе да настаўніка Лялькевіча. І ўзлаваны пайшоў праз гэты лес проці ночы. Ха -ха -ха, дурненькі мой, дурненькі. Ніхто мне не трэба, акрамя цябе. Цябе чакаю. Цікава, што ты робіш у гэты час? Спіш? Сёння дам табе тэлеграму, што выпісалася з бальніцы. Парадуйся разам з намі. Прачнулася адна з суседак па палаце, таксама маладая жанчына працерла кулакамі вочы. Вы не спіцё? Баліць? — спытала яна ў Сашы. Ад моцнага адчування шчасця Саша захацелася каго-небудзь прыласкаць. Яна пагладзіла ў скудлачаныя за ноч валасы жанчыны. «Не, не, не баліць, Клава, мне хураша». «А, калі хораша, то спіце, яшчэ рана». І суседка, падзяхнувшы, павернулася на другі бок – тварам да сцяны. Саша з усмешкай паправіла ёй коўдру. Яна дастала з тумбачкі грэбень і пачала прычэсвацца. Развязала стужку, якой валасы былі правязаны на ноч. Яны рассыпаліся па плячах, упалі на грудзі. Саша, любуючыся, перабірала іх рукамі. Яшчэ год назад яна падстрыглася, але калі выйшла замуж, Аня сказала, што цяпер э, хадзіць падстрыжанай непрыгожа. І Саша пачала адпускаць валасы. Цяпер яны ўжо доўгія і вельмі падабаюцца ёй. Труба пастуха заспявала ўжо зусім блізка. Саша, замукалі каровы, вясёлая гарэзлівасць з рознымі адценнямі, то ласкава запрашальная, то пагрозліва загадная выганяй! палохала ластавак. Яны з крыкам кідаліся ад бальніцы ў бок дняпра і лёталі, нізка над вадой адчуваючы відаць сябе там у большай бяспецы. Вось жа дзяры горла! З бяскрыўднай неухвалай падумала Саша пра пастуха. Дзяцей пабудзіць! А на самай справе ёй хацелася, каб Ленка прачнулася. Тады яна пайшла б у дзіцячую, узяла б яе на рукі, пачала карміць, а то ад малака ажно баляць грудзі. На вуліцы галашы жанчын, Сустрэ суседкі, выгнаўшы жывёлу, перакідваюцца першымі словамі. Вось і голас Марыі Сергеевны. Яна таксама выгнала сваю карову. Дзіўная жанчына. Трымае карову, даглядае, турбуецца, а ўсё малако аддае ў бальніцу для хворых. Саша ганарыцца сваёй дружбай з Марыі Сергеевны. Дружба гэтая пачалася два гады назад, як толькі Саша прыехала сюды на працу. Галоў урачу куставой бальніцы з першых дзён спадабалася маладая фельчарыца, сціплая і працавітая. Але асабліва сардэчнай стала іх прыязнасць, калі Саша даведалася, што сын Марыі Сяргеевны служыць разам з Пятром у адным падраздзяленні, як яны пішуць, захоўваючы ваенную тайну. Калі яна спытала ў Пеці, што Той напісаў, што сені пясоцкі яго лепшы друг, яны нават аднойчы пасля адбою атрымалі панараду з размову. У сардэчных пісьмах яна пачала часцей, чым раней прасіць яго свайго малога хлапчука, каб ён вёў сябе разумна і не рабіў глупстваў. Ёй вельмі хацелася, каб сваёй стараннасцю ён заслужыў права прыехаць у адпачынак, няхай у самы кароткі, на дзень, на два, толькі пабачыць яго. І каб ён пабачыў сваю дачку, сваю алёнку. А вось і яна. Нешта сёння яна прачнулася раней, чым звычайна. А можа, гэта не яна? Не. Саша з першага ж дня беспамылкова пазнавала яе крык і цяпер, напэўна, пазнала б сярод тысячнага хору дзіцячых галасоў. Саша некі момант з усмешкай слухае. Малая дзіўна крычыць: крыкне раз, два паслухае, ці не ідуць, потым зноў. Так здаецца маладой маці, і яна пяшчотна шэпча: Хітруня ты моя, хітруня, але разбудзеш ты іншых дзяцей. Саша накідвае халатик, ідзе ў дзіцячую, Баніца спіць, спіць дзяжурная сястра, І на вуліцы стала ціха. Прайшоў статак, узняўшы пыл і зноў запанавала цішыня летняй раніцы, калі не настаў яшчэ гарачы час уборкі, і людзі даюць сабе адпачынак, асабліва ў нядзелю. Толькі працавітыя і няўпынёныя ластаўкі не адпачываюць. Яны першыя сустрэлі дзень і цяпер старанна працуюць. Ім няма як адпачываць, бо прачнуліся іх малыя дзеці. Саша нахілілася над калыскай, і дзяўчынка адразу змоўкла, пачала вуснам язычком прасіць есці. Ластаўка ты моя, мілая я. Яна ўзяла малую на рукі, распіліла халат і тая адразу ж знайшла ружовы тугі сасок, смешна зацмокала. Саша хвіліну пастаяла нерухома, заваружаная дзіўным пачуццём, нейкай незвычайнай фізічнай салодай і лёгкасцю ва ўсім целе, нейкай таксама невядомай дагэтуль крышачку трывожнай, але ўсё абдымнай радасцю душы. Потым з малой на руках вярнулася ў палату і лягла на ложак. Доўга з нездаворенай яшчэ цікавасцю назірала, як дачка смокча грудзі і з пяшчоты разглядала кожную рыску на яе тварыку, яе чарнявую галоўку. Чаму ты такая чарнявая? Тата твой белы і мама таксама. Дзіўна. А так ва ўсім, як бы ты падобна на тату і носік і вочки і нават гэтая плямка яшчэ тады калі пакутвала ад болю Саша засмяялася, убачыўшы ў дачкі на мочцы левага вуха якраз такую ж радзімую плямку, як у пеці. Дзіця заснула. І ўсе навокал спяць, хоць сонца паднялося над дняпром ужо даволі высока і заліло палату цёплым святлом. Саша, доўга ляжала моўчкі, Услухоўвалася, як шчабечуць за акном ластаўкі і думала пра мужа, уяўляла, што ён можа рабіць у гэты час. Ці думае ён гэтак жа пра яе, як яна пра яго? Не. Не-не-не, цяпер ён павінен думаць не пра адну мяне, Ён павінен думаць пра нас. На нейкімі іх думкі абарваліся, і яна непрыкметна заснула. прачнулася ад страшнага сну. Што сніла, Саша пасля ніяк не магла ўспомніць, але добра помніла, што гэта было нешта сапраўды жудаснае, бо яна ажно спацела ўся. Яна адразу ж памацала рукой ці побач дачка – І не знайшовши дзіцяці ледзь не закрычала ад страху, не закрычала таму, што ўбачыла Марыю Сергеевну, якая схілілася над ложкам, але выраз яе твару яшчэ больш спалохаў Сашу. Яна схапіла ўрача за рукі: "Дзе Ленка? Што з ёй?" "Супакойся. Яе занеслі ў дзіцячую. Нічога з ёй не здарылася". Марыя Сергеевна села на табурэт побач з ложкам, і пагладзіла сашыны валасы. Але Саша не магла двесці позірку ад яе твару. Звычайна асіветлены добрай усмешкай ён быў нейкі ажно шчарнелы з запалымі вачамі, з непрыгожымі складкамі каля рота быццам Марыя Сергеевна пастарэла раптам на многа многа год. А што здарылася Марыя Сергеевна? нясмела спытала Саша. Рука ўрача пакінула гладзіць яе валасы і мацней прыціснулася да галавы. Няшчасце, Саша, вялікае няшчасце. Для каго? Для ўсіх. Няшчасце для ўсіх, незразумела Саша. Вайна, Саша. Марыя Сергеевна азірнулася. У палаце нікога не было відаць парадзіхі выйшлі гуляць. Саша чула, як страшэнна закалацілася яе сэрца, як закалола ў скроні зноў разануў боль у жываце. Словы ўрача пачалі далятаць, як бы здалёк. Я выгнала карову, вярнулася да сябе, уключыла прыёмнік. Ой, звычайна так рана станцыі маўчаць, а тут Ой, што робіцца ў эфіры? Усе нямецкія станцыі, уся Еўропа выступаў Гітлер. Яны бомбяць Кіеў. Кіеў гэта зусім блізка ад нас зусім ось тут яна показала рукой і саша паглядзела на акно за якім шумеў ясны летні ранак чуліся дзіцячыя галасы сігналы машын рыпелі фурманкі людзі мірна ехалі на рынок яшчэ нічога не ведаючы і на міг саша здалося нібы ўсё што яна пачула толькі што гэта у працяг страшнага сну. А цяпер яна прачнулася і чуе зусім іншае. Вось нехта смяецца, крычыць жанчына Пятро, спыні каня агуска, развязалася. Іншыя галасы: "Яйкі сёння ў цане будуць, дачнікаў даехала". Ад гэтых мірных галасоў раўней пачало біцца сэрца. Саша, адарвалася ад акна, перавяла позірк на ўрача і знова чула моцны боль. Не не не не гэта не сон. Сергеевна сядзіць побач з пакутлівым тварам і глядзіць некуды ў прастору быццам, хоча разглядзець некага ці нешта ў далечыні. Саша зноў-такі нясмела дакранулася да яе рукі. Што ж гэта будзе, Марыя Сергеевна? Сеня! Сеня! прашаптала ў адказ жанчына. Сеня, ён такі слабы хваравіты, Ён столькі перахварэў. Тады да свядомасці Саша дайшло з жудаснай яснасцю ўсё, што здарылася. І яна гэтак жа, як і ўрач, адразу ж падумала аб самым дарагім чалавеку, падумала, што Петя, У найбольшай небяспецы, магчыма, ўжо цяпер, у гэтую хвіліну ляжыць недзе на голых скалах за палярья. І можа таму, што зноў быў прыступ фізічнага болю Саша не прашаптала, як Марыя Сергею на любае імя, а крыкнула «Петя!» Урач сціснула яе рукі. «Супакойся, не трэба, Саша» будем мужнымі. Не палохай іншых. Нам трэба цяпер вялікая мужнасць, мой друг. Яна нахілілася, Саша абняла яе, прыпала тварам да яе пляча і ціха заплакала. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.